Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Յուրաքանչյուրիս մտքում ամեն օր ծնվում են հազարավոր նոր գաղափարներ սակայն քչերս են համառություն ցուցաբերում դրանք կյանքի կոչելու համար։ Գործար Արցախի այսօրվա հերոսուհին Աշխեն Դադայանն երբեք մտքում ծնված որևէ գաղափար անտարբերության չի մատնել, անմիջապես այն իրագործել է։ Արդյունքում այսօր հանդիսանում է Any Food-ի եւ Any Hall-ի հիմնադիրը։ Սասունցի Դավիթ 16 հասցեում է տեղակայված Էնի ֆոտն ու Էնի հոլը, որտեղ հաճախորդները կարող են ճաշակել ցանկացած տիպի ուտեստ՝ ծովամթերքներով ուտեստներ, աղցաններ, հայկական, եվրոպական, ճապոնական, մի խոսքով տարբեր երկրների խոհանոցը մեկ վայրում է՝ Էնի ֆուդում։ Այս պահին մենք նստած ենք ձեր նորաբաց, գողտրիկ, սրահում Շնորհավորում եմ, ես առաջին անգամ եմ այստեղ։ Ինչպե՞ս եք մտել գործարար կյանք։ Ճիշտն ասած գործարար կյանք մտնելու սա իմ առաջի քայլը չի, դրանից առաջ ահագին մեծ փորձ ունեմ։ Դվինսպի հիմնադիր տնօրենն եմ, ես որը արդեն 15-20 տարի է գործում եմ։ Ինչ գործնություն է ծավալում։ Շնաբուծական ֆաբրիկա։ Շնաբուծական ֆաբրիկա ծորգործարար կյանքի մեջ իմ առաջին հաջողությունը չեմ համարում սա։ Ոնց հա, երևի շենքը սեփականություն ա եղել, մտածել ենք, որ ինչ որ հետաքրքիր բան անենք, ընդ որում անի հունս բացվելա պատերազմից հետո, իսկ Any Food-ը վերևի սրահը դա 18-ին է բացվել։ Ինչու մտածեցիք հատկապես ֆուդ բացելու գաղափարը, ինչպես ծագեց։ Ահա, որովհետև քանի որ ֆաբրիկաներ ունենք ու մսամթերքը հիմնականում արտադրվում, ինչ որ sense բիզնեսի համալրման համար էլի, որ ընդհանուր ստացվի եւ խանութներ ունենք, խանութներում մեր սեփական տեղական արտադրանքն ենք վաճառում, որոշեցինք բացել տենց խոհանոցի հետ կապված մի բան, որտեղ կլինի բացառապես Ղարաբաղյան մսամթերք։ Այդպես փաստը։ Մեր ֆաբրիկաների մսամթերքն է, հա։ Մենք ենք արտադրում։ Գուցե դա է պատճառը, որ տեղացիները Հա, բացառապես գուցե չեմ ուզում սուտ խոսեմ, ինչ որ սուտ լինի, ասենք նա այդ ինչ էլի խոս հետ կապված մեսամթերքը հավի մեռնան ու մնացածը արդեն ձուկ չեն կարտադրում։ Հա, բարձր է մեծամասնությունը խոհանոցում արկա է տեղական արտադրանքը եւ ձեր։ Մեր արտադրանքը ոչ թե հենց տեղական, այլ մեր։ Ձեր արտադրանքը։ Հետո էնի հասա անի հոլ է կոչվում, իսկ վերևինը էնի ֆուդ դրանք տարբեր։ Մենք կգնանք նաեւ այնտեղ, կզրուցենք նաեւ աշխատակիցների հետ, Ես գիտեմ, որ այս պահին բավականին Երուսեր է ձեր մոտ, գիտեմ, որ հատկապես մեկից 3 հողան, բայց այ համենայն դեպս երևի թե աշխատողները կկարողանան մի քանի վարքյան մեզ հետ զրուցել։ Պատերազմից հետո բացվեց այս, հա, պատերազմից հետո մի տարի է բացվեց անցած տարի հոկտեմբերի 22-ին ես լավ հիշում եմ դա աղջկաս ծննդի օրն է եղել ու անունը դրել եմ իր անունը հենց իր ծննդյան օրը բացման օրը արել ենք ու դրա մը կոչվել է Անի Անի միջոցառումների հանդիսությունների սրահ պատերազմից հետո հատկապես դժվար չէ Արցախում հստակ խոսք ասել դժվար չէ իհարկե ինչ որտեղ ասենք քաղաքական վիճակը ելնելով երևի բոլորի մոտ որ ասեմ իմ մոտ դա բացառությունը սուտ կլինի սպասողական վիճակա բայց ես թվում է մենք պետք է հաղթահարենք հենց ոչ թե սպասելով այլ գործելով նամը մեկը թող իր հրամատում իրանից ինչ կախված է անի ես ասեմ մեր աշխատակազմի 90%-ը տարհանված մարդիկ են ու ես հենց պատերազմից հետո դա հիմք ընդունել եմ ասենք եղել է որ մարդիկ էլ ուզել են ընդունի աշխատանքի ինձ պետք չի եղել աշխատող բայց բայց քանի որ ինքը տարհանված է վերցրել եմ։ Ու տենց սենց մաղվելով հիմա այն պրոֆեսիոնալ աշխատողներ ունենք, չհաշված ասենք մի 2-3 հոգի, մնացածը բոլորը տարհանված։ Անի հոգին աշխատում ձեր։ Ну կան հոգին։ Ահա 10-ից ավելի։ Ինդիպումներից մեկի ժամանակ գործարարի հետ զրույցելուց པարզ դարձա, որ մարդիկ ողջավորվում են հենց ձեր գործն աջակցությամբ։ Եվ սա եւս մի մոտիվացնող հանգամանք է։ Պարզ, ես մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, այս պատուհանից երևում է օֆիսը, այնտեղ մեր էլի մեր այդ ճնաբուծականի հետ կապված աշխատողներն են հաշվապահությունը, հա։ մեր գլխավոր հաշվապահը գլա, ասում է, ես շատ շնորհակալ եմ, որ շենք եք կառուցում։ Կար այդ այդ պահին էլի բայց հիմա մարան կառուցում դա քո հետ ինչ կապ ունի, ասում է, չէ, մենք նայում ենք ու հոգևոր մենք։ Հետո դա երևի մի բան գիտեն էլի իրանք, իրանք որ կառուցում երեմ մի բան գիտեն, բայց ճիշտ ասած մենք էլ նույն բանը գիտենք ինչ որ ինչ որ բոլորը ուղղակի այդ աշխատելու, արարելու ստեղծելու ցանկությունը երևի ձեր մոտ գուցե գերակշռում է։ Այո, աշխատելու, արարելու ցանկությունը ու երևի մի քիչ անտեսելու այս բոլոր խնդիրները, ես միշտ դա եմ ասում, ամեն մարդ իրանից կախվածը անի։ Օրինակ հիմա ես նախ ճիշտ է, դա գախնիկ չի, որ ես իմ համար եմ արել, վերջապես իմ ֆինանսի համար եմ արել, բայց մտածում եմ այսօր 10-12 հոգի տարհանված աշխատող ունենալը մենակ մի տեղ, այդ մի կազմակերպության մասնակցությունը դա չեմ ասում հա- միսին, բայց դա դե էլի ինչ որ օգնություն է մեր վիրավոր Արցախին։ Ամեն մեկը իրանից կախված է անի ու ամենակարևորը մեր հույսը դնենք Աստծո վրա։ Ես վերջում սա կուզենայի ասել։ Երևի դեպի ճիշտ տեղը սկսենք նայել, ամեն ինչ իր անունով կգնա։ Եվ մի քիչ էլ խոսենք ձեր առաջկա ծրագրերի մասին, որովհետև գործարար մարդն առհասարակ ինչքան մտնում է գործարար ոլորտ միևնույն է կարծես թե անելիք էլի կա էլի կա էլի կա ու այնց չի որ ասենք մի տարի առաջ սա կառուցվել է ու մենք կանգնել ենք ոչ դրանից հետո եթե ինչ որ ժամանակնի ցույց կտամ ահագին շինություններ էլ է կառուցվել մեծացվել է խոհանոցը խորվածանոցն է մեծ ավելի ընդարձակվել ու դա անընդհատ պետք է լինի որովհետև ճիշտն ասած որ սկսել ենք պատրաստվել որ ինչ որ sense խոհանոցի հետ կապված գործունեություն պիտի լինի չենք մտածել որ կհասնի այս չափերի ասենք ես խոհանոցը այդ չափի եմ ջրը։ Հիմա պարզ, հա, հա, հիմա իմ սպասածից մի քանի անգամներ, տասնյակ անգամներ այսօր գերակշռումա, դա դե պարզա պետք է արդեն դրա մասին մտածել։ Ու կամած կամած աստուժությամբ անելու։ Ովքեր են հաճախորդները ավելի շատ։ Հենց այդ any food, որ կոչվում է any food, իմաստը դա է եղել, որ ինչ որ մի ասենք ինչ որ չինական խոհանոցի սիրարարները չեն էլի, any ասենք ցանկացած, դա կոչվում է ցանկացած ուտելիք։ Մեր մոտ ներգրաված է ամեն ինչ, ասենք սկսած ավանդական հայկական խոհանոցից, եվրոպականով, չինականով, ճապոնականով, ամեն ինչով, դա ամ ցանկացած բան դրա համար կոնտինգենտը շատ մեծ է։ Շատ եւ ասենք օֆիսներից են շատ գալիս եւ երեխաներ են շատ գալիս եւ գործարար մարդիկ են գալիս եւ են ավանդական կերակրճաշատեսակներ սիրողներն են գալիս տղամարդիկ կան ասում չեմ կարող ասել օրինակ այս այս մի կոնտինգենտ ավելի շատ շատ է ահա իսկ մասնակիցները ասենք հատուկ վերապատրաստում անցել են որովհետեւ զուտ միայն ոչ բոլորը այո ունենք շատ պրոֆեսիոնալ խոհարար ինքը տարբեր երկրներում մասնագիտակ անցած աշխատած մասնագիտացված ինքն էլ ասում որ դեռ որ գնացել եմ նույնիսկ ման գալու ես միշտ խոհանոց եմ գնացել այդ եմ նայել թե որպես հա, որպես տուրիստներ, բայց ոչ բոլորը իհարկե, նոկնականները ավելի շուտ ասում եմ, ավելի շատ տարանված մարդիկ են, 1-2, 1 2 հաստատ պրոֆեսիոնալ ունենք, որ իրանք են կառավարում։ հա։ Աշխեն եւ բավականին գողտրիկ սրահ է ու հետաքրքիր դիզայներական լուծումներ է, ինչ դիզայները հատուկ աշխատել։ Չեմ կարող ասել սա ինը հավասարությունը։ Եվ ձեր ուղեկցությամբ մտնենք խոհանոց մոտ աշխուժություն ա դիրում, ես ինչ նահում աշխատողները։ Ես քան պատվիրալ եմ ժամի դրությամբ հաստորեն, հա, կարի։ Պատվիրալ եմ դիրնում, վերը նրիցում, նիմարկշկյամն տեսալ գերևի, սուրտ ստորեն նմա։ Դիկին ամնա, այս պահին ինչ է կանով, բիցքում, այդքան արագ արագ, արագ արագ շիրինի, ցիստացի։ Քանի հատ են պատվիրել։ 3-ա, 4-ա, չգիտեմ հաստատ։ Օրվա որ ժամերին է հատկապես այսպեսի աշխուժ երուզեր լինում։ Առավոտել իրիկունը։ Ամբողջ օրը այսպես աշխատում։ Չէ, կեսօրի ոչ կմնի։ Կեսօրի մի քիչ հանգիստ ալու։ Դուք տեղահանված։ Այո, ինչպես եք մտել աշխատանքի այդտեղ։ Դե եկել ենք հայտարարությունով, հասել ենք Աշխենը առանց աշխատանքային փոքրին նրա հյուրոպետները որտեղից եք Ինչ էիք աշխատում այնտեղ։ Ոչ մի բան։ Տնային տնտեսություն։ Դրա համար փորձ ունեք, էլի։ Տնանիք էլ ես փորձ ունեմ։ Ոնց որ ձեր փորձը ավելի շատ է։ Չի ասի, հա։ Հիմա ինչ եք անում։ Մի կրծքամիս եմ կտրում պիցայի համար։ Ինչպիսի պիցային ավելի շատ պահանջում։ Ավելի շատ կրծքամիսով սնկով։ Դա դե նայես շաշակ, ինչի։ Նրվից էլ պատվիրում է։ Ավելի շատ վիչինայով երշիկով դուք միայն պիցայի համար հա մի րոպե կներեք աշխեն ես մեկ ինչ է չորսատը մեջն է ասես դիլա հա դուք միայն պիցան եք հա պատրաստում այստեղ թե չէ այստեղ խոսքը հասնում է օտոմատիկ ինչ որ մեկը ինչ որ բան հատուկ ով հատնում է մեկը մեկին օգնե որ հատնում մենակ դու անես այդ մի բանը ոչ չես հատնում Գոհ եք ձեր աշխատանքը։ Հա, իհարկե, սիրով ենք անում, ուրեմն գոհ ենք։ Դե սիրով չանեիք չէր ստացվի։ Ինչ տրամադրությամբ եք աշխատում։ Պատերազմից հետո դե լրիվն էլ գիտեն էլ ինչ տրամադրություն, անտուն, տեղահանված, այս վիճակում փարքասով ով լկանք։ Այնուամենայնիվ ձեր դե մեջ ուժ է գտնում, այո, ապրել ինչպես պետք է կարողանաս։ Աշխատել աշխատելու, գոյատևելու, արարելու համար մարդ պետք է միշտ մղող ուժ ունենա։ Իսկ մեր Աստված, մեր Հիսուս մեր հետ էլ է, ඒක էլ արդեն ահագին մենք էլ դրանով կարողանում ենք ապրել։ Շատ շնորհակալություն ձեզ հաջողություն։ Ձեզ էլ հաջողություն, Տիրոջ օրհնությունը ձեզ հետ, բոլորիս հետ, Հիսուս բոլորիս հետ։ Հաղորդություն։ Ես եմ դուրս եկել, ծառայել, 18 գնացած։ Մեծ մտա դիզայնը փոփոխ։ Ահա, դելիկներն է, օպուսներն է։ Շատ հարուստ մենյու ունենք, հա։, հա։ Կոտլետներն են, սրանք ինչեր են։ Մտունած կոտլետներն է։ Նախորոք ամեն ինչ պատրաստի, բայց ասենք այն կոնտինգենտի համար, որ շատ արագ ինքը ժամանակ չունի կապատվիրի ու գնա։ Շատ արագ գալիս այն որ բանա ընտրում ուտելու համար ու շուտ գնում է իր ասենք ընդմիջման ժամին։ Իսկ ընդհանուր մենյուով եթե ուզում են գալիս են պատվիրում։ Ահա հաճախորդում են դարձել։ Իսկ գները ո՞ր են հաճախորդում։ Դե ինձ թվում է ամեն դեպքում է հա մեծ մասը գներն է։ Գներն է նաև, հա, որտեղ գները շատ հետո մարդիկ ամեն ինչ որ չեն գալիս, ասենք հանգստանալու համար, այլ ամենուր նույն մարդը կարող է գա ամենուր իր այդտեղ մուլտիկը կամ իր սիրած ուտեսը, հա, վերցնում։ Համտեսելու, հա, դա հա, շատ տանում են տուն, ասեն, գալիս են թեկուս որպեսի տանը չպատրաստեն, ավելի շատ մեծ մասը տենց են վաճառում։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք ձեզ միայն ու միայն գործարար ոլորտում մաղթում ենք հաջողություն եւ սպասում հետագա ձեր ծրագրերի իրականացմանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ հաջողություն։ Նպատակներին հասնելու համար պետք է առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործել հետևյալ ռեսուրսները՝ նյութական, մարդկային, ֆինանսական։ Այս ամենը համատեղելով Աշխենդադայանը հասել է իր նպատակներին, սակայն դրանք շարունակական են։ Այսպեսին էր գործարար Արցախն այսօր։